Assalomu alaykum hurmatli anlıqçılar. Hindistonlik yozuvchi Safiyur Rahman Mubarak Porining Peyğəmbər əleyhissalamның tərcümalı şeirin bulaqını oquşunu davamlaşdırırıq. Hər qaysı nöqtələrdəki cəng qaynımı. Uruş çağı müşriklərin əlimi ətrafında ciddi aylanıb atqan peytdə cəng meydanının hər qaysı nöqtələrində dəhşətlik elişlər Иман ройы мұсылманларның сәплеріні g'olib орынғы көтірген еді. Ола мүшіріклер қошынны сүртоқай қылып, шындақ ішкірләп кіріп кетті ке, ұлық кәлкінгі туған қарқымығандек, дүшмен сәплер оланың алдыда теріп әрін боп кетті. Ола amid әмейт дейді. Бұл оланың ұхыт ұрышыдеке мәқпи бәлгісі Abu Әбу Дуджаджа anhu анху hilqi qizil қызыл o'rab payg'ambar alayhissalotu vassalamning qilichini qo'lga ilib uning haqqini ado qilish uchun haqiqiy iroda bilan jang maydoniga kirib keldi u dushman bilan qahramonlarcha elishib ularning saflariga ishkirlab kirib ketdi u oldiga kelganlar mushrikni o'ldirib mushriklar sepini patparaq qilyapti zubayr ibn avvom roziyallohu anhu mundoq deydi man rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan qilishni man berishni o'tingan bo'lsammi uni manga bermay bu dujajaga bergan chig'ida uningdan og'ringan edi ko'nglimda man uning hammasi safiyaning o'g'li qurayishdan tursam uning ustiga uning oldiga qilishga qo'l tanglab abu dujajadan burun bag'an tursam yanala u qilishni manga bermay abu dujajaga berdi uning nima qiladiganligini bir ko'misam dedimda uning harakatiga diqqat qildi shuning bilan u yenidan yilqi qizil balog'ini chiqarib beshig'i o'ridi ansorlar buni ko'rib Abu Dujaja ölüm sallisini beshiga o'rdi deyishdi. U sallini o'ravitib mundaq ikki misra she'r o'qidi. Manki do'stim va'da olgan mard turman. Tog' bag'rida azimatlar oldida Alloh Rasul qilichini o'ynatib turmag'ayman orqa safda doldida. Shuning bilan u jang maydoniga etilib kirib, Udul kelganli mushrikni jahannamga uztib maqdi. mushriklar bizden bizning yordorlarimizga rahim qilmay kılıç urib kelayotgan bir kishi közge cheliqdi Keskin jang davomida u ikki kishi bir biriga yiqilib qoldi man shu an alloh dağladım. bu ikkisi bir uchrashgaydi deb tiladim degandek bu ikkalan tutishib kaldı bir biriga bir ikkidan kılıç urishdi Helik mushrik Abu Dujjanaga qilish urgan edi. Abu Dujjana qalqon bilan qo'g'landi. Natijada qalqon uning qilichini çişli olib, abu dujajaga fursat yaratildi shuning bilan abu dujaja uningga bir qilich urib uni ikki parcha qilib yubordi ondin dushman piyarliklar qismini ikki qismiga qilich urib ishkirlab kirib ketdi hatto bir qancha quraysh ayollar qo'shinining boshlig'i hindi binti o'tbining yiniga berib qoldi u ko'z oldida tirkishayotgan bu kishining ayol kishi chiqib qelishini o'ylamagan edi abu dujaja roziyallohu anhu mundoq dedi Мен Ухуд күні бір кішінің біз тараптан ярдар болғанларның хаммасыны қайта пичақлап келіп атқанлығын көрдім. Шының білән оныңға етіліп беріп қылыш ұрмақчы болған едім, о чеқырап ташылды. Қарасам о аял кішікен. Шының білән мен пайғамбар алейхиссалату вассаламның қылычыны аял кішінің қиыны білән бұлғаштын нұмыс қылдым да, оныңдан қылычымны тарттым. Bu xotun Əbu Sufyanın ayalı Hindi binti ötbə ekan. Zübeyir ibn Avvam raziyallahu anhu mundaq deydi. Men Abu Dujjajaning Hind binti Utbaning bishig'i qilichini rosa tanglab bo'lib, yana uni osta tatib olganligini ko'rdim va Alloh va Allohning payg'ambari bila dedim. Hamzi ibn Abdumutallib raziyallohu anhu mu go'yo darg'azab bo'lgan yo'lvosdek tangdassiz jasorat bilan urushdi. U mushriklar qo'shinining o'ttirisiga bo'sib kirib, ajoyib qaramliq, ajoyib botirlik bilan urushdiki, jangda uning bilan tutishib qolgan xeyli xeyli botirlarning beshimi uning oldida go'yo ushuk tekkan g'azandek to'kilib ketdi u mushriklarning alamdorlarini yo'qotishda zo'r to'kpilarni qo'shqiniga o'xshash boshqa nuqtalardagi dushman sarkarda sarvozlarga qoqshatqich zarbalarni berayotganda hushtim tut yiqilib tushdi holbuki u bu chog'da muborizchilarning oldingi sepida urush qilayotadi u jang maydonida tig'mi tig' ilishib raqibi tarafdan mag'lub qilinib yiqitilgan bo'lmasdan balki atoqli shaxslarning tun qorong'usidagi qismatiga o'xshash qaslab o'ldirildi allohning yo'lvisi bahodirlarning sarkisi hamza ibn abdumutallib roziyallohu anhuning qasd uchirishi hamza roziyallohu anhuning qotili vahshiy ibn harb mundoq degan man aslida jubayr ibn mutimning qul chakiri edim Jubayrning tog'isi Tuayma ibn Adi Badr urushida o'ltirilgan edi. Shunga u keyin kelib Qurayshlar Uhud urushiga otlanganda meni oloydan chaqirib, agar bu qitim tog'am Tuaymaning badiliga Muhammadning tog'isi Hamza ibn Abdumuttalibni o'ltirib, uning qissasini epiralisang, sen ozod davat. Men bir negri yigit bo'lish sifatim bilan negirlarga xos nayzivozlik mahorati bilan tonilgan edim. Nəcz ursam haman naq təküz etdim. Şoň mən Qureyşlər topuğa qetilib çıxdım. İki tərəf uçuruşub girələşmə cəng başlanıb idi. Mən çıxıb Həmzini küzütüb qarğı ilişqə başıldı. O bir çağda kişilər arasında goya ağ tögidəklə görünüb qalıb idi. Bir tüp tərəfinin keynigi ütüb Həmzini qarğı ilib olturdum. Allah bilan qasam ki, o aldığı kəgənni öldürüb mağatdı. Heç kişi onunla taqabül duranmaydı. Ushtumtut uning aldığı Siba İbni Arfaqa qilich alıp bağdı. Hamza uni ko'rib, "Kela ey jigdichi qizning balisi!'' dedi-da, eğitilip kelib Siboqqa bir qilich onun uning beshini dumiltibdi. Uning teni daldangishib, bir ikki qadam elib yiqildi. Men nayzamni rosa challab kuchab otdim. Nayz berib uning so'nggichiga sanjaldi. Hatto nayzining uchi uning oldi tarafidan chiqib qoldi. U bu chaqda menga etilib hujum qilgan bozumu, lekin bardosh qilib berolmay yiqildi man uni sho'pitib qo'yib qo'ydim u oxiri jon uzdi ondan kelib uningdan nayzini sug'urib oldimda borgaqqa qaytib yotdim hamzidan boshqa hech kishi bilan korim bo'lmadi chunki man hamzini qulluqdan qutulish uchun o'ltirgan edim urush oxirlashib makkaga qaytib keluvdik jubayr meni ozod qilyapti vaziyatni kontrol qilish Allah Taala'nın yolvisi Həmzə ibn Abdumuttallib rəziyallahu anhunun şehid qılınışı musulmonlarga qarta zo'r yo'qotish bo'lgan bo'lsimi, ammo musulmonlar yanala g'azabini kuchga aylantirib, jang qilib vaziyatni tamoman kontrol qildi. Shu kuni Abu Bakr, Umar ibn Xattob, Ali ibn Abu Talib, Zubayr ibn Avvam, Mus'ab ibn Umayr, Talha ibn Ubaydullah, Abdullah ibn Jahsh, Said ibn Muaz said ibn ubada said ibn robia va anas ibn nazr qatorli katta sahobalar shundoq qattiq shundoq botirona jang qildiki ularning jasorati oldida mushriklarning jangovarligi sunib irodasi bo'shab ketdi o'qiyachilar qismining to'kpisi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tog' ustiga o'rinlashtirgan heliqi o'qiyachi marganlarning jang pallisini yaxshi idora qilishda zo'r to'kpisi bo'ldi Халид ibn Valid va xoin Abu Amr boshchiligidagi dushman otliq qo'shoni musulmonlar qo'shinining so'l qanot qismini bichit qilib, ularning kayni tarafiga o'tib, musulmonlarni qurshab yo'qotish sharoitini hozirlash uchun orqa-orqadan uda uch qatim hujum qo'zg'agan bo'lsa-mo, lekin bu margan azimatlar ularga qor yomg'irdak o'q ularning uch qatimlik hujumini unumlik to'sib, ularni maqsadiga yetkazmadi. mushriklar mag'lubiyatga yuzlandi shiddatli urush chaqi mana mushundoq jiddiy ham keskin aylanmoqda edi soni ozgina musulmonlar qo'shini jang maydonida asosiy jihatdan ustunlikni egilab ularning g'alba qilish mumkinchiligi muqarrarlashib qoldi dushman qo'shinining bahodir palvonlarining irodasi bo'shab jon qutqizib qechish qo'yga tushgan edi ularning jang saflari musulmonlarning shiddatli hujumi oldida 10 sol oldi kayni hamma tarafdan o'xshash bo'lmagan darajada yemirilib uch mingdan ortiq mushrik qo'shini necha yuz musulmon bilan emas balki go'yo o'ttiz ming musulmon bilan jang qilayotgandek asrab ketdi va musulmonlar ularning ko'ziga jonni tandishi yo'q botir palvonlar sutida ko'rindi quraysh qo'shini musulmonlarning salda kelayotgan hujumini to'sish uchun barliq tirishchanliklarini ko'rsatgan bo'lsimi oxir tankilanmaydiganligini odamlarning irodasi bo'yishib ketganligini his qilib chekinishga boshildi va jon qutqizib qaytishga majbur bo'ldi uzundan beri ularning dillarida yolqinjayotgan qisos o'tlari birdilla o'chib yo'qolgan shon sharaf va izzat hurmatini qayta tiklash shirin xiyollari qog'i quzg'un bo'lib uchmoqda edi ibn isoq rahimullohi mundoq deydi bir maydon kaskin jangdan keyin alloh taolo musulmonlarga g'alba ato qildi va o'z va'dasini ishga oshirdi musulmonlar ularni qilish bilan bug'doy o'rgandek o'rib oxiri jang maydonidan qo'g'lab chiqadi shak shubhisizki musulmonlar shundoq ustunlik bilan g'alaba qilgan edi mushriklar jon qayg'usiga tushgan edi abdulloh ibn zubayr roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda u alloh bilan qasamki man shu kuni mushrik ayol askarlarining boshlig'i hindi binti o'tba va uning hamrohlarining bori yo'q narsalarining hammasini tashlab kiyimlarini shimoylab qechib ketayotganda qutidagi bilayzik va halqonlarning echilib paqirab qolganligini va ularning hech narsaga qaramay qechayotganligini ko'rgan edim degan sahiul buxoriyda barroi ibn ozib roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda biz mushriklar bilan bir maydon kaskin jang qilib edik ular tikib etishdi hattoki men ayol askarlarining yugurishib putlardagi qalqal bilayjuklarning ichilib qolganligini ko'rgan edim musulmonlar bir tarafdan qo'g'lab o'ltirib yana bir tarafdan asir ол o'ljilarni yig'ishga boshladi deyilgan o'qiyachilar qismining eg'ir savanligi Сан va sifat jihatda raqiblardan ko'p tuvan turadigan musulmonlar qo'shini makka qo'shini ustidan mutlaq ustunlik bilan g'alba qilib badri kundikidan зор, ta'siri texmi cho'ng yana bir g'albini tarix betida bitay deb turganda o'qiyachilar qismidagi ko'p sonliq kishilar intayin ig'ir bir savallik o'tkazib vaziyatni tubdan o'zgartiryapti va musulmonlarga untulg'usi shundoq ig'ir musibatlarni keltirdiki hatto janobi rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hayotimi xavfga uchirg'ini tasli qoldi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning o'qiyachi qismiga oldin qisab mayli g'alba qilsin yoki mag'lub bo'lib chekinsin tog' ustidagi o'rinni qat'iy bo'shashmaslik haqidagi harbiy buyruqning to'liq tekisini oldingi mazmunlarda bayon qilib o'tdik afsuslanarlig'i shuki ular musulmonlarning dushman mol mulklarini g'animat elayotganligini ko'rib bu amr farmonlarga sal qarab dunyo ovqat to'plash qizg'inligiga asir bo'lib qolishdi hatto ularning ba'zisi g'animat yig'ayli g'animat odamlarimiz g'alba qilib bo'lgan turug'liq yana nimaga qarab turmiz deyish vasvasa tarqatdi ammo o'qiyotchilar qo'mondoni abdulloh ibn jubayr roziyallohu anhu ularga payg'ambar alayhissalotu vassalomning buyrug'ini asiltib ey musulmonlar rasulullohning sizlarga nima deganligini unutib qoldinglarmi degan bo'lsimi lekin ko'p sondagi kishilar qo'mondonning bu aslatmasiga quloq solmay bizmi ularning kaynidan yetib olib g'animat yig'ib olishimiz kerak deyishib 40 kishi tog'dan tushib qo'shiniga qo'shilib oldi. Shunda qilib musulmonlarning orqa safi mudofiyasi qoldi. Orqa safda Abdulloh ibn Jubayr boshliq 10 nafar odam oxirgi nafsigacha payg'ambar alayhisolatu vassalam belgilagan o'rindan ayrilmaydiganligini bildirishib mustahkam turdi. Xolid ibn Valid musulmonlar qo'shinini qo'rshab yo'qitishga qayta otlandi. dushman otliq qoşunun qo'mondoni Halid ibn valid bu oltin fursatni g'animat bildida ko'zni yumib ochqichi musulmonlarning orqa sepiga otlarini uchiritdi u hiliqi tog' eg'izidagi o'tishimida jiq kuch sarf qilmayla abdulloh ibn zubayr va uning odamlarining mudofiasini bo'sib o'tib musulmonlarning orqa sepiga hujum qildi uning otliq choparmanlari musulmonlarning keyindan yetib kelib bir cho'qqan ko'tirib edi jon qutqizib qechayotgan mushrik askarlari o'zgacha yangi bir burilish bo'lganligini his qilishib orqaga burilibla kayindin qo'g'lab kelayotgan musulmonlarning oldini to'sib ularga qilich tangladi ushtim tut yuz bergan bu qalaymuqonchilikdan foydalanib mushrik ayol askarlaridan biri olmon talmon yugurib berib mushriklarning oyoq ostida dassilib to'pig'i milinib ketgan alamni ko'tirib pulang'ishishga boshladi shuning bilan qichib ketayotgan va vaziyatdan xabardor bo'lib qaytgan bir qancha mushrik askar alam atrofiga jam bo'ldi va birlashib kuch uyushtirdi o'zaro chaqirishib sap tashkilladi hatto ko'zni yumib ochqicha bo'lgan oraliqda xeyli zo'r bir turkum mushrik qo'shini tashkillanib musulmonlarga qaytirma zarba berishga o'tdi natijada musulmonlar oldi keyin har ikki tarafdan qo'rshilib ikki tosh oralig'ida so'qilishga boshildi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning dushmanning qo'rshab yo'qitish harakatiga tutgan maydoni payg'ambar alayhissalotu vassalam bu chog'da bir qancha kishi to'qqiz sahoba bilan qo'shinning keyindarak bo'lib musulmonlarning jang ahvoli va ularning mushriklarni qo'g'lab yo'qotish ahvolini kuzatayotgan edi Uchtumtut xolid ibn valid otli qo'shini besib keldi bu chog'da payg'ambar alayhissalotu vassalamning oldida faqat mundaq ikkila yo'l qolgan edi biri u o'zini va keyindagi to'qqiz nafar kishini elib tezdan bexatar qulaylik makonga berib olib, qo'rshovda qolganlarni peshonasiga putilgan qismatni ko'rishga tashlab qo'yib ular bilan kor bo'lmaslik yana biri u o'zining xavf xatarga yo'liqishiga qaramay atrofda nima qilarini bilolmay gongirab kelayotgan musulmonlarni chaqirib o'z atrofiga uyushtirib tog' bag'rida qo'rshovda qolgan musulmonlarni yeniga yo'l ichib ilgirilaydigan kuchli bir oldin qisab xalqini barpo qilishdan iborat edi mana shundoq hayot mamatliq jiddiy paytda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning alloh taolodan o'ziga hech nimadan qo'rqmas jasur qiyofati va tangdossiz botirona shijoiti intayin ta'sirli ravishda yana bir qatim namoyon bo'ldi u butun kuchi bilan ey ollohning bandalari ey ollohning bandalari deb tovladi holbuki u bu ovozni musulmonlar anglab bo'g'icha mushriklarning anglab qoladiganligini allaqachon biladi lekin u mushundoq jiddiy ham olqiliq paytda xatarga tavakkul qildi va ularni chaqirib kuch tashkillash va qopsilib qolganlarni qutqizishga otlandi rost degandek mushriklar payg'ambar alayhissalotu vassalomning ovozini to'nib qilib musulmonlar anglab yetib kelgicha olloh burun bostirib kelib bo'ldi musulmonlarning gangirab qolganligi ammo musulmonlar dushman qo'shinining qurshovga tushib qolgandan keyin qattiq gangirab qilib bir bölüklərinin əqılışı öşdi. Ular Asiyada faqat öz cinni muhafizat qilishdilar bo'lib, jang maydonini tashlab tikuvitish qo'ydi bo'ldi. Unda qilganda qandaq oqibatlar kelib chiqadiganligini yodig'imi keltirmadi. Bundaqlarning bir qismi Udul Madinaga qarab tikuvitishdi. Hatto Madinaga kirib ondan to'xtadi. Yana bir qismlari darhol taqqa o'zini elib panohlandi. Üçüncü bir türkümler bolsa, müşrikler qoşunuğa orlışıp getdi. Nəticədə iki tərəf qalaymuqallaşıb ketkənlikdən musulman müşrikni ayırğılı olmadı. Bunun bilan musulmonlar orasida ancha-muncha bir-birini o'ldirib silish hodisasi ko'rildi. Imom Buxoriy rahimulloh Oyisha radhiyallohu anhodan rivoyat qilgan bir hadisda mundoq deyilgan. Uhud kuni mushriklar oshkora mag'lub bo'lgan edi. Bu chaqda iblis: "Ey Allohning bandalari, orqanglarni, ya'ni keyninglardan paqas bo'linglar" deb to'ladi. Şunun bilan musulmonlarning rosa olg'a ilgirlab ketayotganlari kayniga genib o'zlarining orqasidan kelayotgan musulmonlar bilan urushdi. Bu chaqda Uzayfa radhiyallohu anhu otasi Yamani radhiyallohu anhuni ko'rdida, "Ey musulmon qarindoshlar, otam, otam" deb to'ladi. Oyisha radhiyallohu anhu mundaq dedi: "Alloh bilan qasamki, ular uning gapiga quloq solmay oxiri uni o'ldirib, ondan to'xtadi." Uzayfa ularga: "Alloh sizlarga mag'firat qilar" deb qo'ydi o'rva roziyallohu anhu mundoq degan o'zayfa roziyallohu anhu vafot bo'lganga qadar uningda yaxshilikning asri zoyil bo'lmay keldi bu bir bo'lik musulmonlarning ikki qismida qattiq chuvalchaqlik yuz berib eg'ir davolg'ish bo'ldi nurg'unlari tingirqab qayoqqa mengishni bilolmadi mushundoq turayotgan bir paytda muhammad o'ldi deb to'lg'an ovoz anglandi Bunun bilan ba'zilarning chiqolmay qolgan jini nachi chiqib, ro'yi quvvati sundi va yo'qolish girdaviga berib qoldi. Hatto ularning ichida ayrim bir qismlari urush qilish niyatidan yenib, qurolni tashlab, bechora bo'lib o'ltirdi. Yana ba'zi bir qismlar darhol Abdullah ibn Ubay osiylik qilib qaytib ketgan munofiqlar kattivishi bilan aloqalashib, Abu Sufyandan omonlik tilab berishga so'zlashni o'yladi. Shundoq paytda bularning yeniga anas ibn nazr roziyallohu anhu kelib qoldi va ularni qurolsiz bechora turayotganligini ko'rib nimaga qarab tursizlar dedi ular rasululloh o'ltirilibdi deyishdi anas ibn nazr roziyallohu anhu ularga rasulullohdan keyin hayot qilib nima qilasizlar turinglar rasululloh o'lgan yo'lda sizlarmi o'linglar dedi ondan yana ey olloh man bularning qilganlaridan sanga o'zri aytaman va bularning qilmishlaridan ham ado judaman dedi de yo'lga ravon bo'ldi bu chog'da uningga said ibn muoz roziyallohu anhu uchrab naga ey abu amru deb so'rab edi anas roziyallohu anhu naga bo'ladi qarmamsan jannatning hidi puroqlari o'g'it tarafdan kelyotidi deb qo'yib ilgirlab ketdi va bostirib devaylab kelayotgan dushmanlarning oldini to'sib urushib urushib oxiri shehid bo'ldi Оны жаң ақырлашқандың кейін ешкім тоны емай, ақыр оның әмшірісе оның бармығыды ке бір бәлгістін тоныды. Оның теніді нәйзе, қылыш ярысе өә оқ жыра айты болып, 80 нәтче еғірі еніх зәқмеләндірілген ер бар еді. Сабит ибні Дәқтақ Разияллаху Анху өз қауымыны жәңгі чақырып, «Эй, әнсарлы жамәсе, әгер Расулулла өліп кеткен болса, Аллах тірік, әргіз өлмейді. sizlar dininglar uchun jang qilishinglar kerak alloh sizlarni cho'qim zafar topqizg'uchi va sizlarga qalbi nusrat ato qilg'uchi dedi buning bilan ansorlardan bir qancha azmat ovoz qo'shib maydonga chiqdi sobit roziyallohu anhu ular bilan birlikda xolid ibn validning otliq qo'shiniga hujum qildi urushib urushib oxiri uni xolid ibn valid nayzi urib shehid qilibdi va uning hamrolarimi bir birlab shehid qilib etildi muhojirlardan bir kishi jini halqumga kelib qolgan o'z qiyniga milinib yotgan bir ansarining yenidan o'tib qoldi muhojir uningga ey paloni rasululloh o'lib ketibdimish uni uqdingmi dedi ansari bo'g'iq ovozda rasululloh o'ltirilgan bo'lsa o'z burchini ado qilib o'ldi endi sizlar dininglar uchun jang qilishinglar lozim dedi mana shundoq o'limga pisand iroda va to'lib toshgan ishonchi bilan musulmonlarning ro'yi quvvati asliga kelishga boshildi va aql g'ushi joyiga tushib o'ziga bo'lgan ishonchi qayta tiklandi shuning bilan ular taslim bo'lish yoki abdulloh ibn ubay bilan aloqalish o'yidan voz kechib qo'llurg'i qurol oldi va mushriklar to'piga hujum qilishga boshildi ular qo'mondonlik uyi tarafga yo'l ichib ilgarilashga urinayotgan paytda rasululloh o'libdi degan xabarning yolg'on ig'vo ekanligi ma'lum bo'ldi bu xabar ularning kuchiga kuch qo'shganchig'a ular mislsiz botirlik va ajoyib jasorat bilan qon kechib urushib oxiri muvaffaqiyatga oldi qo'rshovdan qutulib bosh qo'mondan ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam atrofiga to'pilnish harakatida muvaffaqiyat qozondi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni qo'g'dash jangi Әр қайсы орынлады жән қылыватқан мұсылмалла, дүшмәннің қоршап еқті сыртмағыды боғылып, дүшмәннің атлық вә пияды қошыны ұжымының түгімініді езіліватқан бір пәйтті, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның атрапыды жән әң дәшетлік, әң кәскен болуатады. Юқырды мүшірікла мұсылмалланы қоршауға ағанда, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның еніда, пәкат 9 нәпәр кішілі ба еді деген едіқ. payg'ambar sallallohu alayhi vasallam musulmonlarni bu yoqqa kelinglar man allohning payg'ambari muhammad bu yerda deb to'lib edi uning bu ovozini mushriklar avval anglab qoldida darhol otlarining tizginini ovoz chiqqan tarafga burab hujum qildi ular sahobalar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning atrofiga jam bo'lib bo'lg'icha ishni tugutish uchun umumyuzlik bostirib keldi Nəticədə müşriklər bilan bu 9 nəfər sahaba otursida şunda qatlıq, şunda dəhşət uruş oldu ki, bu urushda sahobalarning payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni naqadar so'yadiganligi uning uchun qanchalik jon pido qiladiganligi va qanchalik jasorat va shijoat ko'rsatadiganligi yana bir qatim namoyon bo'ldi imom muslim rahimulloh anas ibn molik roziyallohu anhudan rivoyat qilib aytadiki shu kuni yana uhud jangi kuni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ansorlardan yetti qurayishlardan ikki jami to'qqiz kishi bilan birgaga qopsilib qolgan edi mushriklar bostirib keldi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ularni kim to'sidi uningga jannat tayyor devidi ansorlardan bir kishi oldiga chiqib dushman bilan qattiq ilishib oxiri shay to'p ketdi dushman yana bostirib keldi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yana odam chaqirdi ish shundoq davomlashib hattoki yettaylarning hammasi bir birlab shehid bo'ldi bu chog'da payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yenidiki hiliqi qurayshlik ishga hamroyiga qarindoshlarimizga insof qilmadoq dedi bu yetti azmatning an keyingisi ammar ibn zayd ibn sakan roziyallohu anhu bo'lib u dushman bilan urushib urushib oxiri qattiq yorilib yiqildi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hayotidagi eng xatarlik payt ibn sakan roziyallohu anhu yiqilgandan keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qurayshlik ishga hamroyi bilan liqib qoldi imom buxoriy va imom muslim rahimulloh abu osmondan rivoyat qilgan bir hadisda mundoq deyilgan qattiq jang bo'layotgan ashu minutlarning birida payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yonida talha ibn ubaydulloh va said ibn abu vaqqos roziyallohu anhulardan boshqa hech kishi qolmagan edi bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hayotidagi eng xatarlik payt mushriklarga nisbatan eng qimmatlik oltin fursat bo'lib qoldi amaliyotmi mushriklar bu fursatni chang tutishda hargiz beparvolik qilmadi ular umumyuzlik hujum qilib borliq kuchi bilan payg'ambar alayhissalotu vassalomni yo'qotishini nishon qildi o'tba ibn abu vaqqos payg'ambar alayhissalotu vassalomga tosh etib uni yiqityapti va uning ostinqi o'ttir tishini sundiryapti osti inki yerildi abdulloh ibn shiyab zuhriy payg'ambar alayhissalotu vassalomga hujum qilib uning peshonasini yeryapti mushriklar otli qo'shinning ang qaram talvi sarkisi abdulloh ibn qamaa yiroqdan shiddat bilan ot choptirib kelib payg'ambar alayhissalotu vassalamning murisiga qattiq bir qilish urgan edi Peygamber aleyhissalatu vesselam buning dardini bir aydın köperek tattı. Birli yaxşı yere onun kılıcı Peygamber aleyhissalatu vesselamın qo'sh saatini kesib o'tolmagan edi ibn i payg'ambar Peygamber aleyhissalatu vesselamın yüzüge yeni katlık bir qilich urgan idi. Onun beşirki mis kalpıkının ikki halkı miqi payg'ambar aleyhissalatu vesselamın mağzıge petip getdi. İbn-i Kami'a, mana ko'ra men degan ibn i Kami'a, deydi. Peygamber aleyhissalatu vesselam yüzünün kanını sürtüyütüp Allah seni parça parça kılıvesun dedi. Hadiste şu kıtımkı zerbide Peygamber aleyhissalatu vesselamның otur çişleri sunğan beşi yerilip kanaşkın başlagan deyilgen. Şuna o yüz gözlerden kanını etüyütüp öz Peygamberinin baş gözünü kanığı boygan ve çişini kanatkan kavim kandakmı nicatlık tapa, albuki Peygamber olanı nicatlıkı çakırvassa dedi. Bu çağda Allah Taala hech ish sening ixtiyoringda emas. Alloh yo ularning tavbasini qabul qiladi, yo ular zolim bo'lganligi uchun ularni azobga duchor qiladi. Sura Al-Imron 128-oyat nozil qildi. İmam Tebrani Rahimullah'ın rivayetinde Peygamber aleyhissalatü vesselam şu günü öz Peygamberinin yüz gözünü kanıga boygan kavimge Allah'ın gazbi kandak boludu degen. Ondan birdam to'g'andan keyin yana "Ey Alloh, qavmimning gunoyini mag'firat qilgin, ular bilmaydi" degan. İmam Muslim rahimullah rivoyat qilgan bir hadisda payg'ambar alayhi salatu vasallam: "Ey Alloh, qavmimning qilmishini kechirgin, ular bilmaydi" dedi deyilgan. Qozi Iyazning Shifo nomli kitobida payg'ambar alayhi salatu vasallam: "Ey Alloh, qavmimni hidoyat qilgin, chunki bular bilmay qildi" deyilgan shak shubhasizki mushriklar payg'ambar alayhissalotu vassalamni hayotini mushu yerda oxirlashtirishni qasdlagan bo'lsimi lekin payg'ambar alayhissalotu vassalamning qurayshlikiliqi ikki sahobisi said ibn abu vaqqos va talha ibn ubaydulloh roziyallohu anhuma ajoyib qahramonliklarni ko'zitib va mislsiz jasorat shijoat bilan urushib ular faqat ikkila odam turib mushriklarning maqsadini xom xiyolga aylantirdi Bu işki əzimet ən mahir mərgəllərdən boğaşqa, müşriklarga üzüldürməy oq üzüb, axır ulanı Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem'nin ətrafından çəkindirdi. Peyğəmbər aleyhissalatu vesselam Said ibn Əbu Vaqqas rəziyallahu anhunun aldığa öz sadıqını taşlab, "Ata Said, sana ata-anam fida bolsun" dedi. Bu onun nə qədər talantlı yetişkən mərgən ikənligini göstərir. chunki payg'ambar əleyhissalatu vassalam Said roziyallohu anhudan o'ziga hech kimga ota onasini jamlab pida bo'lsin demagan edi ammo Talha ibn Ubaydullah roziyallohu anhuga kelsak imom Nəsai rahimulloh jobir roziyallohu anhudan naql qilgan hadisda mushriklarning payg'ambar əleyhissalatu vesselamın atrofiga o'lishib olganligi va uning yanada bir qança nəfər ənsari yigitlərin alqıb qolganligi mushriklar payg'ambar əleyhissalatu vesselamın бар yerni bayqo'agandan keyin hammasi biraqli yo'pirilib kelib hujum qo'zg'aganda payg'ambar alayhissalotu vassalomning ularni kim chekindirdi deganligi bu vaqtda talha ibn ubaydulloh roziyallohu anhuni man yo rasululloh deganligi bayon qilingan andin jabr roziyallohu anhu ansar yigitlarining bir birlab maydonga tushganligini va hammasining orqa orqadan shehid bo'lib ketganligini Сахихул Муслимнің ривайетеді баян қылынғанға оқшай баян қыған. Андын мұндақ деген, әнсарыла толық өліп түгігенден кейін Тәлхә разияллаху анху майданға түшті. О, өзі ялғыз 11 адам білән ұрышып, ақыр бір қылыш оның қолығы тегіп, оның бармақлары кесіліп кетіп еді. Әппәлі, әппәлі деді. Бұл жағды Пайғамбар алейхиссалату вассалам оныңға, әгер сен бисмиллах деген болсаң, seni farishtalar kishilarning ko'ziga ko'rsatib turib ko'tirib ketadi degan jobir roziyallohu anhu mundoq deydi birdamdan keyin alloh taolo mushriklarni mag'lub qildi imom hokim rahimullohning rivoyatidagi hadisning sharhida shu kuni talha roziyallohu anhuning badanining 35 yoki 39 yerida o'xshamagan darajada yaralangan va ikki barmoqi sezmas cho'loq bo'lib qolgan deyilgan imom buxoriy rahimaullohu qays ibn abu hazim roziyallohu anhudan rivoyat qilgan bir hadisda mundoq deyilgan man talha ibn ubaydullohning qo'lini tutmas ya'ni cho'loq holatni ko'rdim hushimcha u bu qo'lini o't urishida rasulullohga urilgan qilishga qalqon o'rnida tutib bergan ekan imom termiziy rahimullohning rivoyatida mundoq deyiladi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shu kuni talha roziyallohu anhu haqida yer yuzida tirik mengib yurgan shehidni ko'rgisi bor kishi talha ibn ubaydullohni ko'rvolsin degan imom abu davud rahimullohu oysha roziyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisda u mundoq degan abu bakri ya'ni otam demoqchi uhud urushi tilga ilinsila bu kunning hammasi ya'ni barliq fazilati talha ibn ubaydullohning bo'lib ketgan deydi abu bakri roziyallohu anhu yana uning haqida muni she'rni o'qigan Ey Təlhə Ubaydullah, sana təyyərdur cinan, hör pəri qilib təyyər, kətdün o isən aman. Muşu qiyin şərait və halqılıq bəytdə Allah Teala Peyğəmbərgi özünün hayvi yardımını nazıl qaldı. Sahihul Muslim və Sahihul Buxariydə Səid ibn Əbu Vaqqas rəziyallahu anhudun nəqil qılınğan hədisdə mundaq gəlgan. Mən Uhud urushi jarayonida Rasulullah bilan hamqon bo'lib naiti shiddat bilan urishayotgan oq ah kiyimlik ikki kishini yana bir rivoyatda jibril va mikoilni deyilgan ko'rdim man ularni burunmi keyinmi ko'rmadim sahobalarning payg'ambar alayhissalotu vassalamning yeniga to'planish yuqorqi qabohatlik fojialar ko'z yumib ochqichi naiti tez suratda yuz berib o'tdi vaolanki payg'ambar alayhissalotu vassalamning sabdil samimiy va oq ko'ngil sahobalari vaziyatning o'zgarishini ko'rganmi hamlaganmi yoki payg'ambar alayhissalotu vassalamning ovozini anglaganmi har holda ular payg'ambar alayhissalotu vassalamga bira peshkalik yetib qilishdan ansirab darhol uning boyiriga yetib kelgan edi biroq ular payg'ambar alayhissalotu vassalamning qishig'i yetib kelganda uning yorilingan yerlari allaqachon yorilinib ansorlardan olti kishi shey to'p yiqilib yettinchisi qattiq yorilib o'z qinig'i melinib behush yotadi said ibn abu vaqqos roziyallohu anhu bilan talha ibn ubaydulloh roziyallohu anhu mushriklar bilan jon tikib elishyotadi ular yetib kelgandan keyin payg'ambar alayhissalotu vassalamning atrofiga o'zining teni va qurol yaroqlar bilan mustahkam bir mudofaa qo'rg'ini shakllantirdi va payg'ambar alayhissalotu vassalamni düşmanning zarbisidan qo'g'dash va ularning hujumini to'sishda mislsiz fidokorliklarni ko'rsatdi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yeniga tunji bo'lib yetib kelgan kishi yanala uning g'ordiki hamroyi hijrat sabdishi abu bakr siddiq roziyallohu anhu bo'ldi ibn habban rahimullohu oysha roziyallohu anhodan naql qilgan bir hadisda abu bakr roziyallohu anhuning mundaq deganligi bayon qilingan o't urushida kishilar jang bilan bo'lib ketib, payg'ambar alayhissalotu vassalam bilan kori bo'lmay qolibdi Shu chog'da men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yeniga tunji bo'lib yetib beribdiman. Kelib yetib uning oldida bir odamning qattiq elishib, uni qo'g'dayotganligini va uning yeniga hech kishini yaqin keltirmayotganligini ko'rdim. Ko'nglimda dedimki, sen Talha bo'g'iyting senga ota-onam pido bo'lsin. Ondan uzun o'tmay qaynimdan Ubayda ibn Jarroh radhiyallohu anhu yetib keldi. U go'ya qushda uchatdi. Shuning bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qishig'i ikkimiz tangli yetib keldik. Qarsoq oldimizdala Talha eg'ir yorilinib yiqilib tushdi. Bizni ko'rib Rasululloh sallallohu alayhi va sallam "Qerindishinglarni yo'langlar, u o'z burchini ado qildi" dedi. Mushriklar tarafidan etilgan bir tosh payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mang'iziga qattiq takkashga uning beshidagi mis qalpoqning dona halqi to'miri uning mang'iziga petib ketibdi shuning bilan man hiliqi halqalarni payg'ambar alayhissalotu vassalamning mang'izidan sug'urib ilvatmoqchi bo'lib edim ubaydulloh ibn jarroh roziyallohu anhu alloh haqqi ey abu bakri meni og'il qo'y dedi va payg'ambar alayhissalotu vassalamning jaroitini og'irtib qo'ymaslik uchun eg'izni yaqin akilib eliq to'mir parchalarining birini tishi bilan tishlab avaylab tortib oldi bu chog'da uning o'ttiri tishining biri midirlab qoldi ondin yana birini man olay deb tamshirib edim abu ubayda roziyallohu anhu alloh haqqi meni og'il qo'yg'in dedimg'u deb turib oldi va unimi o'zi tishlab tortib oldi bu qitim hamda uning yana bir tishi qo'zg'ilib midirlab qoldi miq parchalari yuzidan ilib etilgandan keyin payg'ambar alayhissalotu vassalam qerindishinglarni yo'langlar O öz burcunu ada qıldı dedi. Şunun bilan biz payg'ambar alayhissalatu vassalamni qo'yib, Talha raziyallohu anhuning qishig'i berib, uni yulab jarohatlarini tandiq. Halbuki uning 10 necha yeri o'xshamagan darajada yaralangan edi. Mushu jiddiy paytda payg'ambar alayhissalatu vassalamning atrofiga bir bo'lik musulmon azimatlar to'plandi. Jumladan Abu Dujaja, Musab ibn Umayr, Ali ibn Abu Talib, Sahl ibn Hunayb Malik ibn Sinan, Umm Ammara, Qatada ibn Nuiman, Umar ibn Xattab, Xotab ibn Abu Balta va Abu Talha qatorliqlar. Mushriklarning hujumi bag'ansir kuchaydi. Mushriklar sonining ko'payishiga ergishib, hujumi kuchaydi va bag'ansir musulmonlarni qistab keldi. Hatto bir chaqda payg'ambar alayhisolatu vassalam qochqin pasq Abu Amr ko'lab ustini yepib qo'ygan o'rakka tushib ketib, tizi qiqilib ketdi buni ko'rib ali roziyallohu anhu darhol uning qo'lidan tortdi talha ibn ubaydulla roziyallohu anhu biqinidan yo'lidi shunday qilib uni o'rnidan turg'izib elib madi nofi ibn jubayr roziyallohu anhu mundoq degan man muhojirlardan bir kishining mundoq deganligini anglagan man uhud urushiga qatnashgan edim ashu qiziq jang nuqtalarining birida rasulullohga har tarafdan o'q yig'iyotganligini ko'rdim lekin bu o'qlarning hammasi to'liq parchalanib tashlanadi yana abdulloh ibn shiyab zuhriyning shu kuni muhammad nada uni topadigan bo'lsam yo u o'ludi yo man o'laman deb cho'qqon ko'tirib yurganligini ko'rdim vaalamki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uning yanidila o'zi yolg'iz turyotadi u shundoq degach rasulullohning yenidan o'tib ketdi lekin safvon ibn umayya uningga topi malomat qilgan edi abdulloh ibn shihab azbiray xudo uni cho'qim ko'midim azbiray xudo u bugun omon qoladigan o'xshaydi biz 4 kishi maxsus uni o'ltirishga ahd qilib chiqqan turug'liq maqsadimizga yetanmabdiq dedi davomi bo'ldi.